en hij het vir hom een huise gebouw in die stad van David, en het plek reggemaak voor die ark van God en daarvoor het tent opgeslaan. Toe sê David, niemand mag die ark van God dra nie, behalwe die leviete, van die Heere het hulle uitverkies om die ark van God te dra en om hom tot in eeuwigheid te dien. En David het die hele Israël in Jerusalem versamel om die ark van die Heere te brengen naar sy plek wat hij daarvoor reggemaak het. En David het die seens van Aaron en die Levite versamel, van die seens van Kaat, Ireel, die Oeverste, en sy broers, 120, van die seens van Merari, Asaja, die Oeverste, en sy broers, 220, van die seens van Gersom, Joel, die Oeverste, en sy broers, 130, van die seens van Elisafan, Semaja, die Oeverste, en sy broers, 200, van die seens van Hebron, Eliel, die overste, en sy broers, 80, van die seens van Isiel, Amenadab, die overste, en sy broers, 112. En David het Sadok en Apiotar, die priesters, en die Levite Iriel, Asara en Niel, Semala en Eliel en Amenadab laat roep en aan hulle gesê, Julle is hoofde van families van die Levite, heilig julle, julle en julle broers, en breng die ark van die Heere, die God van Israël, op na die plek wat ek daarvoor reggemaak het. Want omdat jylle in die begin nie bij was nie, het die Heere onze God in ons uitgebreek, omdat ons om nie gesoek het soos dit behoort nie. Daarop het die priesters en die leviete hulle geheilig om die ark van die Heere, die God van Israël, te gaan al. In die seens van die leviete het die ark van God, soos Mooses volgens die woord van die Heere beveel het, op hulle skouwers gedra, met die draaghoute op hulle. En David het aan die overstes van die leviete gesê om hulle broers, die sangers, op te stel met muziekinstrumenten, harpe en siters en symbole, om hulle te laat hoor dier die stem met blijdschap te verhef. Die leviete het toe Heman, die sien van Joel, opgestel, en uit sy broers was af, die sien van Bereigno, en uit die seens van Merari, hulle broers, Jetan, die sien van Kesaja, en saam met hulle hulle broers van die tweede rang, Zacharia, en Jasael en Semiramot en Jehu en Neni, Eliab en Benada en Marosia en Matacha en Elifelle en Miknaia en Obed Edom en Jeel, die poortwachters, en die sangers Jeman, asaf en Jetan om met koper symbole muziek te maken en Zacharia en Asiel en Semiramot en Jehiel en Eni en Eliab en Maasea en Benala met harpe, met sopraanstemme, en Matacha en Elifelle en Miknaia en Obed Edom en Jeel en Asasha met siters om in die basleiding te gee. En Kenania, die overste van die Levite, was aangestel oor die vervoer, hij het die vervoer gereel want hij dit verstaan. En Bereiga en Elkana was poortwachters bij die ark en die priester Sebono en Josafat en Nehaniel en Amasai en Sagaria en Benalia en Eliezer het op die trompeten geblaas voor die ark van God uit, en Obed Edom en Jia was poortwachters van die ark. David en die oudstes van Israël en die overstes oor duisend het toegegaan om die verbondsark van die Heere met vreugde uit die huis van Obed Edom te gaan haal. En terwyl God die leviete helpen die verbondsark van die Heere draak, het hulle sewe bulle en sewe ramme geoffer. En David het een mantel van fijn linne aangehaad, ook al die leviete wat die ark gedra het, en die sangers en Kenanio, die overste oor die voordrag van die sangers, en David het een linne skouwerkleed aangehaad. In die hele Israël het die verbondsark van die Heere gaan al met gejuig en bassengeklank en met trompette en symbole, onderwijl hulle muziek maak op arpe en sieters. Toe die verbondsark van die Heere bij die stad van David kom, kyk Michal, die dochter van Saul, dier die venster uit en sien koning David dans en speel, en sy het om in haar hart verhaag.